بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Resul Ekrem Kıblimizdir Mekke herem Beyat verdik cihad üçün Rabbimiz kıl sabit kadem Türkistan İslam Partisi İslam Avazı Radyo Ağılçı bölümünden ağılçımızla başlayımız. Rabbimiz kıl sabit kadem İmanımız Resul Ekrem Kıblimizdir Mekke herem Beyat verdik cihad üçün Rabbimiz kıl sabit kadem وممز رسول أكرم قبل دولتك هرم بيئة برد اقتهار جن رقم صابت قدم Ulug' Rabbim sana hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim samo hamda sirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim görəlişib أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshirlar sizlar bilan radio to'lqinlar orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni Mujahid Abdurashid va Mujahid Osman Boturning yetakchiligida ilib boramiz. Bugun Hijriya 1434 yili Şaban oyining 4 kunidan 11-chi kunigacha bo'lgan haftalik anglitishimizni huzuringizga sunamiz. Sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifalarimiz tovandikicha. بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى anglitishimizning siyrat qismida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi ular ixtiloflashayotgan kunlarning birida hozir mushu holatda masjid darvosidan kim birinchi bo'lib kirsa oshu ayirib qo'yish qandoq degan taklifni aytib edi buningga hammanglar qo'shildi allohning irodasi shundoq bo'lsa kerak masjid darvozasidan tunji bo'lib kiradigan kishining muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lib qilishini kimmi bilsin ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rib bu degan amin oltishimizning islomiy da'vat qismida Әмір Ma'ruf мәсулі Mujahid қарындышымыз Ибрахимның hijrat to'g'risida qilgan da'vatini huzuringizga sunamiz. Hozirgi davr, hozirgi muhit biz bir bosqichni beshimizni o'tkazsak bo'ladimi? Qanday qilsak bo'ladi, qanday yashasak bo'ladi deb o'yinib o'ltiradigan muhit emas bu. Jihad farz bu faqat Turkiston qo'ldan ketgan emas, Andalus qo'ldan ketgan deb jihad farz bo'lgan. Shu xilofatning ostidagi bir g'ayri zimin kufrni qurib o'tgandan tortib jihad farz bo'ladi birodarlar Kandak bir islom zimin bo'lgan bir ziminning bir gerişi, alohida bir ibodat qilinadigan masjidga o'xshaydigan yoki alohida bir muqaddasat o'rinlar emas hattoki bir axlatxonasi musulmonning musulmonning bir axlatxonasi kofirni qulib tushib ketsa ham jihad qilish farz ayni bo'ldi birodarlar islomiy kısmı qismida mujohid birodarimiz Osmon Boturning Cihad Tarız Bulmandu yana namlı Qazaq tilidik şiirini huzurunlağı sunumuz. Kisiligi Kişiligi qo'rg'alib ayvan, buncha zulüm körmes eş qaşan, qon ringi to'lganda zindan, jihad farz bo'lmaymi jani. Tuğut kişektek sürse sakal, deysin be ey erkek mende ne amal, zulumga uçuragandar titrese dir-dir, cihat barız bolmayma jeni. hicret hatırları ve sergüzeştiler kısmında bir mücahit kardeşimizin ata anısını yazgan xetinin ahirini huzurunla sunumuz. Mihriban ana, kadirlik dada, küreş kılmıkça erkinlik, hakiki adimilik kaytıp gelmeydi. Zımında Allah'ın kanunu hakim olmıkça bu adimilik hem mengü öz izzetini tapalmaydı. Mihriban ana, dada. axloq va oila tarbiyasi qismida abdurashid qorajimning oila tarbiyasi haqidagi kitobining davomi o'qib beriladi shuning uchun İslamiyet bizga qiz ayollarimizga axloqiy tarbiya berib islomiy muhit ta'siri aslı üstürüşümüzde tapılak, bizni ularga mas'ul qilgan bu jamoat ichidagi yangiliklar sahifamizda musha haftada jamoatimizning ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirda xalqaro va rayon xabarlari إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي طوفان مجرى أسرج العزم جوادا هائلا يمنى ويسرى لم يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا لم يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا العدا ترنو إليه تغتلي حقدا Aziz qarindoshlar, diqqatinglar payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning tarixida bo'lsin. رسول kabining isloh qilinishi va yarashtirish masalasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 35 yoshga kirgan yili qurayishlar kabini yanglab solmoqchi bo'ldi chunki u ismoil alayhissalomning zamonidan tortib usti uchuq odam bo'yidan egizrak taxminan 9 gaz egizlikda qopirib qo'yilgan bo'lg'achqa ko'p qitim o'g'ri yolg'onlar onun içindeki mal-mülklerge soğuk kol tepkizish ahvollari ko'rilgan edi. Shuning bilan birga yana Ka'ba kuruluş qurilish kelkün ve va çöpkün chopqin qatorliq tabiiy hücumu hujumiga uchrab, har jihatdan ko'nirab, tomlari chak ketishga boshlagan. mu, muşu yili, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lishdan beş yil ilgari Makka da cho'ng afeti yüz yuz berib, kelkin kabiga udul kelib tushgan bo'lg'achqa kabi yiqilib tushgili tosli qoldi shunga qurayishlar kabining kishilar qalbidagi o'rnini ko'zda tutib uni yinglab selishga bal bog'ladi va uning qurilishiga halol yo'l bilan topgan mollarni sarf qilish zina haram jazoni xo'rliq va kishilarga zulm silish yo'li bilan qo'lga kelgan mollarni qat'iy yiqin keltirmaslikka kelishdi ular kabini yiqishdan ayminib hech kim avval qo'l tekkizishga urinmadi oxiri bo'lmay bani mahsum jamoatidan valid ibn mug'ira dastlab qilib yiqishni boshlab berdi ondan uning g'ayri ahvolga yo'liqmaganligini ko'rib boshqalarmi yiqishga kirishdi shundoq qilib ular kabini oxiri ibrohim alayhissalom tutgan o'lig'icha yiqitdi ondan qurilishga tutish qilib kabi tomlarini bo'lishib qabilalar aro ayrilishdi natijada har bir qabila ayrim ayrim tosh yig'ib qurilish qilishga kirishdi qurilishning texnik ishlarini rumliq boqim ismli bir qurilishchi boshqardi qurilishning temi ko'tarilib hajarul asvadning o'rniga chiqib edi ular hajarul asvadni o'z o'rniga ilib qo'yish sharfini talashib ixtiloflashib qoldi talash tortish to'rt kun davomlashib yuqori pallaga ko'tarildi hatto qonliq to'qnashqa aylanib haram zaminini bulg'ag'ili tosli qoldi biroq maqsum jamoatidan abu umayya ibn mug'ira ular ixtiloflashayotgan kunlarning birida hozir mushu holatda masjid darvozasidan kim birinchi bo'lib kirsa oshu oyirib qo'yish qandoq degan taklifni aytib edi buningga hammaylan qo'shildi allohning irodasi shundoq bo'lsa kerak masjid darvozasidan tunji bo'lib kiradigan kishining muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'lib qilishini kimmi bilsin ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni görüp, bu degan emin, ya'ni ishonchlik rostchil degan ma'nida ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shundoq otib ilishgan edi Onunla biz razı, oy muhammad keldi deb gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve vasallam ularning yeniga kelib ahvolni uqqandan keyin bir dona ridoni topdida hajarul asvatni uning o'ttirsig'a qo'ydi undan talosh tortish qilishayotgan qabilalarning boshliqlarini ridoning atrofini tutqizib ko'tarishga buyurdi ular nihoyatda rozimanlik ilkida hajarul asvatni asli o'rniga obordi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni o'z qo'li bilan hozirgi joyiga ilib qo'ydi Mushundaq qilib masala jamoatchilikning ko'ngildagidek hal bo'ldi. Qurilish davomida Qurayishlar to'plagan pokiz mablag' kamlab qolg'achqa, ular Kabining shimoliy tarafidan 6 gazdek yerni tomning sirtida tashlab qo'yishdi. Bu yer hijri, ya'ni to'saq va atin, ya'ni so'qma tom deb ataladi. va kishilarning xohlagancha kirib chiqib yurmasligi uchun Kabe binosining darvozasini yerdan ustun qilib o'rnatishdi va qurilishning egizligi 15 gazga yetib edi, ichiga 6 to'rik o'rnatib, ustini yopdi. Shuning bilan Kabe taxminan 15 gaz egizlikda tiktok buloq shaklida putib chiqdi. Hajarul Aswad o'rinlashtirilgan tom bilan uning qarshi tarafidagi tomning uzunligi 10 metrdan bo'ldi. Hajarul Aswad tavakkah zeminidan 1 metr 50 sm egizga o'rinlashtirildi va darvoza o'rnatilgan tom bilan uning keyinidagi tomning uzunligi 12 metrdan bitib chiqdi. Darvoza yer yuzidan 2 metr egizlikka bekitildi. Binoning sirtidan to'g'ri tarafini egizligi 25 sm, kengligi 30 sm keladigan bino g'ulapashtiqi o'rab turdi. Bu joy hozir Shozibon, ya'ni Panjira deb ataladi. Bumi ham Baytullohning asli o'li edi. Lekin Qurayshlar u yerni tashlab qo'yib, bino temini nepizroq qilib ishlagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lishdan ilgirki hayotidan umumiy xulosa. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kichikidinla insonlarda bo'ladigan alohida yaxshi fazilatlarning hammasini o'z vujudiga mujassamlashtirgan edi u fikrining o'tkirligi va nazariyasining ilmiyligi aql farosatining chunqurlig'i tafakkurining to'g'riligi va tadbirining donoligi bilan hamma jihatlarda ulgu bo'lishga arziydi u o'zining jimg'ur kam so'z kayfiyatini fikr qilish xiyol surish tafakkurni chuqurlashtirish va mavjudiyatning haqiqiy mohiyatini tahqiqlashga ishlatildi u yana o'zining pamparasti va uchuq yo'riq tabiati bilan hayot sahifalarini va avom xalqning ahvolini inchikilab kuzatib ularning sog'lom bo'lmagan yomon odatlardan qo'l uzgan edi va yoki va o'zini tortgan edi u o'zini tutib olgan asosda al jamoatchilik bilan orlashib yaxshi ish yaxshi faoliyat bo'lsa aktiv qatnashadi bo'lmasa o'zining yolg'izlik qo'rg'iniga qaytib kirib yomon axloqsiz ishlardan mudofialanadi shunga u aroq ichmaydi butlarga atab zabih qilingan hayvonlarning go'shini yemaydi but haykallar uchun uyushtirilgan hayit bayram va marosimlarga qatnashmaydi balki u kichikidinla bu yolg'on ilohlardan nafratlanadi hatto uningga mushu butlardan o'z ko'rinadigan biror shay yo'q qiladi hatto uning lot uzzoning nomi bilan qilingan qasamlarni anglab kelishgami roziligi yo'q edi shunisi aniqki taqdir ilohi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'z inoyati va muhofizatida saqlagan edi mubodo nafsi ammora ya'ni yomonlikqa boshlag'uchi nafsning xohishlari uningga dunyoning bir qism huzur halovatlariga ko'z yugurtishga harakatlantirib ba'zi nochir odatlarni chiroyli ko'rsatsa ravo ko'rib qolg'ili moyil bo'lsa birdinla ollohning inoyati orlashib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni undoq nomuvofiq ishlardan to'sib qoladi ibn asrning rivoyatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Мен өмірімді пәкәт ішкі кетімла жахилият дәуірінің натоғры пағалетіге қатнашмақшы болған едім. Lekin ikkili qitimda Alloh mening maqsadimni amalga oshirmadi. Uningdan keyin men undoq ishlarni ko'nglimga keltirmadim. Oxiri Alloh meni o'z elchiligi bilan hurmatladi. Bir kechasi Makkaning yuqori tarafida men bilan birga qo'y boqadigan qo'ychi bolaga mening qo'yimga qarab qo'ysang, men makkaga kirib yoshlar bilan kechilik o'yin bazmidan bahri elib chiqqan bo'lsam devadim o, shundoq qilay dedi shuning bilan men makkaga qarab yo'l oldim va makkaga kirishimgila ko'chaning beshidagi birinchi uydan nag'mi navoning ovozi anglandi bu nima gap deb so'rasam ular palani pustoniga o'yinibdi shularning to'y kechiligi deyishdi işte. shu chog'da mening muzika angloy deb o'tirganim esimda lekin olloh uni manga anglatmabdi man uxlab qolibdiman ertasi quyoshning tatti ustimga tushganda ondan uyg'onib toqqa qaytdim qo'ychi hamrohim so'rab edi bo'lgan ahvolni so'zlab berdim shuningdan keyin yana bir kechsimu heliqi hamrohimga yana toplab qo'yib makkaga kirdim bu kechsimu oldingi qitimqiga o'xshash yana uxlab qolibdiman shuning bilan uningdan keyin undoq noto'g'ri ishlarni iroda qilmadim degan imom buxoriy jabir ibn abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilib aytadiki kabi qurilish qilinayotganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tog'isi abbos bilan jiddiy tosh to'shayotdi abbos payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kuchandiki yipinchani mo'rangga qo'yib olsang tosh og'ritmaydi dedi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam abbosning deginidek qilib edi shu on hushidan ketib yerga yiqildi va ko'zlari osmon tarafga chakchiyib holidan ketdi bir damdan keyin hushiga kelib yepincham yepincham deb kiyimini beliga tongdi yana bir rivoyatda shuningdan boshqa hech qandaq o'rinda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning avrati ichilib qolgan emas deyilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qavmi jamoati ichida xushbe'lligi axloq fazilati va isil odatlari bilan tonilgan edi u odamgarchiligi yaxshi axloqi go'zal qo'shindorchiligi baland mijozi yiqimliq tili totliq ko'ngli to'z tabiati muloyim iffat numusliq kang yaxshi ishlarni ko'p qilishga omroq ahtisida turadigan omonatga vafo qiladigan katta zot edi hatto ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdagi yaxshi odatlarni va rozi bo'lishga tegishli xislatlarni isbotlash yuzidan uni amin ya'ni ishonchiga yaraydigan deb atolishgan edi qisqasi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'minlarning onasi hadicha roziyallohu anhu aytgandek ig'irchiliklarga bardosh beradi Yo'qsullarga yordam qiladi.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 qarta bir pozitsiya bildirishni o'ylagan bo'lsakmi lekin ba'zi bir ishlarimiz tufaylidan ba'zi bir sabablardan vaqtida javob qaytarolmay qoldik shunashqa qarindoshlarning afu qilishini so'raymiz inshaalloh bizni ba'zi bir savollarni so'rabdi ekan bu savol shu turkistonda makka bosqichini beshidan o'tkazmagan holatda ya'ni makka bosqichini boshini o'tkazmagan holatda jihod farz bo'lamdi ba'zilar shunday deganki makka bosqichini beshidan o'tkazmasa jihod farz emas shunlashqa makka bosqichini boshidan o'tkazish kerak deb shundoq savollarni qiyinlashtirmizni tashlagan ekan bu haqda biz inshaalloh ozgina o'zimizni tushunchasini va shundoqla alloh subhanava taoloninki shu jihodga izni bergen ve cihatka kızıktırgan ayetlerin azgını düşürüp ayetini oynadık. Bu aynı vaxtdaki Mekke muhidiga hergiz oxşamaydı. Mekke muhidini hemmizden xəbərdə var buradarlar. Mekke muhidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbər bu kilişdən ilgiri e, küfür, şirik qaplıqan, Allah'ın qoyub butlaq ibadet qıldığan, ən yəni şundaq bir e, bir haleti idi. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le Allah subhanahu wa ta'ala öz dinini yetkiz için Peygamber öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke, şu Mekke ahalisiyle Allah'ın dinini düşendirdi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın birlik ve varlığını ulağı yetkizdi. Ular Müslüman buldu, muvahhid buldu. Çin bu davet toskunluk uçurgandı ki Medine'ye hicret kıldı. Medine'de bir İslami bir devlet berpa kıldı ki Allah subhanahu wa ta'ala bulağa cihatka izni vergen. bu makka muhidini holati ana shunday bo'lgan bu turkistonda makka muhidini boshdan o'tkazmay turib jihod farz emas degan gapga kelsak birodarlar bu bir fikr yangilik bilan chiqarilgan bir ko'z qarash bu chunki turkiston diyori islom muhiti bilan yashagan ya'ni jumladan islom diyori bo'lib kelgan bir mantiqi bir rayon bu turkiston xilofatga bayiti bo'lgan xilofatga qo'l berib e, islomiy bir hokimiyat ostida yashagan bir diyor bo'lgan bu makkaga o'xshamaydi birodarlar bu bu turkistonni shu kommunist kofirlar bizni tortib olgan ya'ni shu musulmonlardan tortib olgan kommunistlar bu turkistonni turkiston asli bir islomiy diyor bo'lgan joy bu alloh subhanahu va taolo bu haqda qur'oni karimda shundoq deydi أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير düşmanlar tarafdan to'salg'i uchirganlar düşmanlar tarafdan qarshilik uchirganlarga ya'ni düşmanlar tarafının qarşılıqqa uçurğanlarga zulm qılınğanlıq səbəbindən cihadqa izin verildi deyə Allah subhanahu va taala şunu bayan qıldı birodarlar. Türkistanın halına qarab baxaylı birodarlar. Şu kafirlar şu zimini tatib olgandan tatib hozir kungacha bir kunmi bizning shu e, xalqimizning shu Turkiston yashayotgan musulmonlarning bir kunmi zulm tatma o'tkazgan kuni yo'q. Meyli o zulüm iqtisadi cəhətdən bolsun, meyli dini cəhətdən bolsun, meyli ruhi cəhətdən bolsun, meyli cismani cəhətdən bolsun, bir gün həm zulümsüz yaşab baxını yox. Meyli çoğu bolsun, meyli kiçik bolsun, meyli tək dünya köz açmağın, tək heç nərsədən xəbər yox. Boğan şu uşaq, buvaq, pərzəntlər bolsun, həmisi zulüm çekiyordu. Xitayının zulümünü tatırdı buradırlar. Allah subhanahu wa taala ani şu zulm uçurganlık sebebidin düşmanlarının karşılığı uçurgan, düşmanlarının tosalğısı uçurgan kişilerge cihat izni verildi de Kur'an-ı Kerim'de manık bayan kılındı braderler. Allah subhanahu wa taala bizge izni berip olgan braderler. Allah subhanahu wa taala cihat izni berip olgan. Cihatga ruhsat qilgan Allah subhanahu wa taala ve onun başka kutibe aleykumul ihtar ve huve kuruhun lekum ve asa en tekrehu şeyen ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum vallahu ya'lemu ve antum la ta'lemun bu ayette hem cihatın farzligi bizning ruhiyatimizning u jihatni yoqtirmaydiganligi lekin biz yoqtirmagan narsaning bizga yaxshi ekanligi biz yoqtirgan narsaning bizga yomon ekanligini alloh subhanava taolo bayon qiladi to'g'ri bu jihat insonning tabiatiga yoqmaydi bu nurg'un jafo mashaqqatlar bilan qo'rshalgan bir yo'l bu nurg'un tikanlar bilan qo'rshalgan yo'l jannatning yo'li ana shundoq bo'ldi birodarlar jannatning yo'li ana shundoq bo'ladi bizning tabiatimizga yoqmaydi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 bo'ldi ya'ni sizlarga nima bo'ldi sizlar nima uchun jihod qilmaysizlar ojizlarni ojiz er va ojiz ayollarni bolalarni qutqizish yo'lida nima uchun jihod qilmaysizlar deb alloh subhanava taolo bizdan so'rayapti birodarlar rabbimiz bo'lgan bizga jinimizni bergan hamma narsamizni bergan zot bizning ilohimiz biz iloh deb shu zotning muhabbatiga erishish uchun yashayotgan shu zotning bir yaxshi ko'rishishiga erishamanmikin mush hayotimda deb amal qilib yashayotgan ana shu rabbimiz hamma narsamizni berishga biz rozi bo'lgan ana shu rabbimiz nima uchun jihod qilmaysizlar sizlarga nima bo'ldi deb bu oyatda shunday bayon qilyapti birodarlar bundan keyingi oyatda ya ayyuhallazina amanu ey mo'minlar mo'min sifati bilan sifatlangan kishilar malakum iza qila lakum sizlarga nima bo'ldi Allah'ın yolunda kuzgulup çıkınlar, Allah'ın yolunda cihat kılanlar dese, ziminlerden ayrılınlar kemmeyetidu. Sen ahiretini dünyaya almıştıram silen. Yani dünyaya razı bulup ahiretini taşıram silen. Hep Allah subhanahu wa ta'ala e, bu ayette hem şuna bayan kıladı buraderler. Buraderler bu sözü kulak salaylı bu. Rabbimiz soravatkan sual mı bu? Rabbimiz biz insanlardan soravatkan sual. Nimi buldu silahı? sizlarga nima bo'ldi nima uchun jihod qilmaysizlar bu yaxshi tafakkur qilib o'ylab boqaylik birodarlar rabbimiz bizdan bu dunyoda so'rayotgan savol mana agar biz rabbimizdan mushu dunyoda bizni so'rayotgan mana mushu savolga ijobat olmasak, jinimiz bor tövbenin darvozasi tek taqalmagan bizga sharoitimiz bor holatda rabbimiz subhanahu va taoloning mana bu savolga javob berib labbayk, labbayk deb biz jihod chiqib qolmasak alloh subhanahu va taolo agar oz kundan keyin mana savolda oxirat so'rab qolsa biz nima deb javob beramiz birodarlar javob berolmdik buni o'ylab boqsak bo'lmaydi birodarlar oz kundan keyin tavbini darvozasida qolgan bizning amal darvozamiz etilgan o'limdan iborat bo'lgan bu ko'rikni besib o'tib biz alloh subhanava taoloni huzuriga borgandan keyin rabbimiz nima uchun sen jihod qilmagan ojizdan qutqulish uchun nima uchun jihod qilmagan sen dunyoni deb oxiratni sen sotgansan nima uchun sen jihod qilmaysan shu vaqtida shu ziminda shu hayoti dunyoda vaqtida jihod qilish uchun sening fursatın bari desen nima uchun jihod qilmagan deb mana bu savolni bizdan so'rab qolsa nima deb javob beramiz qaysi o'zlarini qo'yamiz biz rabbimiz subhanava taoloni oldida makka bosqichini beshimizni o'tkazmabdimiz ekan demdoq oqami mushu savolni mushu javobni bersak rabbimizga bundoq savollarni musulmonning orasiga tashlashdan biz ehtiyot qilishimiz kerak birodarlar qattiq ehtiyot qilishimiz kerak hozirgi davr hozirgi muhit biz bir bosqichni beshimizni o'tkazsak bo'ladimi qandoq qilsak bo'ladi qandoq yashsak bo'ladi deb o'ylanib o'ltiradigan muhit emas bu jihad farz bo'lib faqat turkiston qo'ldan ketgan emas andalus qo'ldan ketganda ham jihad farz bo'lgan shu xilofatning ostidagi bir xeri zimin kufrning qo'liga o'tib ketgandan tatib jihad farz bo'ladi birodarlar qandoq bir islom zimin bo'lgan bir ziminning bir xeri shiri alayhi bir ibodat qilinadigan masjidga o'xshaydigan yoki alayhi bir muqaddasat o'rinlar emas hattoki bir axlatxonasi musulmonning musulmonning bir axlatxonasi kofirning qo'liga tushib ketsa ham jihod qilish farz ayni bo'ldi birodarlar ойлап бақайыр біздің неміміз қалды бұрадарлар түркістанда әмме нәрсеміз харап болды әмме нәрсеміз әмме нәрсеміз қолдан кетті әмме нәрсені кәпірлер біздің тартып алды үзіміздің ізетімізді тек қолды ямыз ақ бұрадарлар бұлты үзіміздің бір инсани ізетімізді тұрып біздің жолбасшымыз алейхи алейхи мирас alloh subhanava taolo farz qilgan ibodatlarni ham qilolmaymiz birodarlar loyiqida qilolmaymiz har vaqt bizni to'sib turdi to'sqinlikqa uchrab turibmiz mana shundoq holatda zulm chekiga yetgan kabir beshimizdan dastlab turib bizni nima qilsa qila hele ayağınızı şöyle bektivatkan, hele sığınınızı şöyle bektivatkan, hele atanınızı apırıp durmuş sorak uyuvatkan, hele yüzünüzü sorak uyuvatkan, halis öltürüvatkan, halis uruvatkan, halis çırayımızı çükürüvatkan, muşuna galette, yine biz u baskuş, bu basqışın beşimizini ötküzüp yüründük. Elhamdülillah, buraderler, bizning muşu vaqtda mana, muşu cihat qilgan fursatimiz bu vaqtda hayat bo'lib qolganligimiz, Alloh subhanahu va taolaning chaqirig'i ovoz qo'shganligimizga elhamdülillah. Bu dunyoda avaz qo'ysak Alloh subhanahu va taolaning chaqirig'iga oxirat kuni bizning uzrimiz bo'ldi birodarlar. jihod Allah burun farz ayni bo'lib bo'lgan. jihod farz ayni bo'lib bo'lgan vaqtida yana unga, yana bunga qarab turishga hech qanday hech kimdan haqqi yo'q. Qarzi bor kishining ham qarzigisini so'rashga ehtiyoj yo'q birodarlar vaqtida. Zaruriyati yo'q. Qarzdor bo'lgan kishi ham o'zining bir kishilik Alloh subhanahu va taolaning oldidagi mas'uliyatni ado qilish uchun chiqib ketadi bu jihodga jihad shuncha farz ayni bo'lib alloh subhanahu wa ta'ala'nın ki izni berilgan ayeti turibdi alloh subhanahu wa ta'ala cihatni perz kılan ayetler duruptu aldığımızda Allah subhanahu wa ta'ala bizde cihat kızıktırıvatkan, bizde ne için cihat kılmayız deyip soravatkan suallar hem yani biz u fikr bu fikr u xiyol bu xiyol bilan yursak alloh subhanava taoloni oldida javob berolsak bo'ldi birodarlar biz Bizning holatimiz tahi o'zimizning alohida bir rayonimiz bo'lib, musulmonlar yashaydigan bir davlatimiz bo'lib, har yilda bir ikki qatim kofirlarga quşun etga berib kofirlarni ustidan hayva qilib mo'minlarni musulmonlarni quvvatini bildirib qo'ydigan quvvatni bildirib qo'ydigan izzat bilan kofirning oldi beshimizni ko'tarib yashaydigan bunday holatimiz kelib qolgani yo'q birodarlar jihod farz kifoya tushib qolgani yo'q ana shunaqa holatda jihod farz kifoya tushadi Ondan holatimiz yo'q, birodarlar. Hayvon jig'iri o'zining tavasiga yot bir narsaning kirishiga yo'l qo'ymaydi, uni qarshi turdi, uning bilan elishidi, hatto o'lib ketishga elishidi, birodarlar. O'zlarining juftlarini qo'dash uchun, o'zlarining tavasiga zimrini qo'dash uchun bizning qilayotganimiz esa Rabbimizning oldida biz jihad qildik deb o'zimizni ko'tarib yurishga yuzimiz kuydi, birodarlar, bizdan. Kafirlar bizning uylarimizga turib kelib gadinimizni dashga vaqtida, anadan biz aram javob qaytiramiz deb va jihad maydoniga kelganmiz, birodarlar. biz cihat qildik allohni dinini ustun qilamiz deb tehi faxr qildiganlar beshimizni ustun ko'tarib yuradigan tehi біздің o'zimiz rabbimizni oldida kuyilib tehima musulmonlar zimini kofirni qo'lidan tortib ilingan yo'q qilib turibmiz birodarlar biz bir o'rinni ham kichkina bir biz kofirni qo'lidan tortib ilib kufrning zulmidan ozod qilib жоқ yo'q birodarlar bizni qilayotgan kofirlar kuchini ko'rsatib qo'yish uchun haybitini ko'rsatib qo'yish uchun farz kifoya jihad bo'lmasin balki farz ayni bo'lgan izzitimiz qo'g'dash uchun qilinadigan rasulullohning izzitini qo'g'dash uchun dinni izzitini qo'g'dash uchun qilinadigan jihad mana hozir bugungi kunda farz ayniligi hech qanday shart shart qolmagan mana bu shu jihatini ham ishkilinib u bosqichni beshimizni o'tkazishimiz kerakmikin buni qilib boqsak bo'larmikin uni qilib boqsak bo'larmikin mana bunday fikr bu şeytanın xiyoli birodarlar bu bu fikr bizni jihatdan qaytaradigan bundoq fikr bu bundoq fikrga quloq solmaylik bizga ijozatni rabbimiz bergan Bu cihatını Rabbimiz Feriz qilgan bizning ustimizga. Rabbimizden dini sen qilinganligi uchun chiqamiz bu jihadga inshaalloh. Eng suyumli kishimiz bo'lgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dafsan qilinganligi uchun chiqamiz birodarlar. Zaminning nurg'un yerlari cihat bo'lyapti buradırlar hazır. Nurg'un ceylada cihat bo'lyapti. Şu cihat bulatkan rayında kaysi bir kişi, kaysi bir mucahit, meyli Şeyh Usamani değil, meyli Abdullah Azam Rahimahullah'ın değil, kaysi bir, bir Mekke baskışın beşimden ötküzü men, umus cihat tarzı meslep oltani. Farklarını uqfaqaylı buradarlar. Hiç birisi onun qarab o'tdag'ini yo'q. şu Müslümanın musulmonning diyorini ula bismillah ular bismillab chiqib ketgan jihodga. Jihod farz vakti da vaqtida buradarlar. Jihod farz ayni bo'lib vakti da. Er ayol, qir yosh hech qaysi ayrilmaydi. Her qancha zarur işi bo'lsa ham uni tashlab jihod chiqib ketish kerak Çünkü Chunki bugungi kunda islom ummatininki izzat tafsirini qilib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izib dəfsənli qılıb tutdu buradırlar. Buradırlar biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünnətini kerildirvasa, çoğunumuz şunçilə xoşal bulub, xuddi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izidin zadı azmay mevatqandak, şundaq bir alət kilidi çoğunumuzga. Şunçilik muhabbetimiz var bizden o kişiye buradırlar. Yani şu kişinin izidi dəfsənli qılındı bugünkü Üzümüzden zemine tek üzümüzden qulu demez. Allah subhanahu wa ta'ala kanun kutlagan qonunimizga tek emel qilib, şu kanunu dastib tek yaşayamaymiz. Ən süyümlü kişimiz bolğan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in izni tek dəfsənli qılınıb tuttu, Ağaç sığanlarımız tek dəfsənli qılınıb tuttu, Mal mülklərimiz talab taraş qılınıb tutdu. Həmmə nəsimizdən ayrıldıq biradərlər, həmmə nəsimizdən ayrıldıq. Faqat bir cenimiz kaldı ki, şu cenimiz bilan Allah subhanahu wa taolaga özel etimiz biz inşallah biradərlər. Mu şu cinimizdən Allah subhanahu wa Taala'nın taolaning bir hep. Rasulullohning izzini qo'g'dash uchun berib, dinning izzini ustun uchun berib, Alloh subhanahu ta'ala taologa o'zgar aytmasak, біздің qabul bo'lmaydi ойлап birodarlar. бір o'ylab qolmaylikin, bir o'zir qabul qilinib qolamiki Allohning oldida deb hargiz o'ylab qolmaydi. Barro ibn Azib anhu rivoyat payg'ambar sallallohu alayhi bilan alayhi vasallam shu bir kishi keldi yo rasululloh man islom keltiraymi yoki jihod qilaymi dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u odamga avval islom keltir andan keyin jihod qil dedi u kishi shu yerda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu ve rasuluhu deb islom keltirdi musulmon bo'ldi oqidan jihodga kirib ketdi birodarlar jihodga kirib o'ldirildi o'ldirildi birodarlar jihodga kirib o'ldirildi shahid bo'ldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nima dedi bu odamlar haqida mana bu adam. oz amal qilib ko'p ajrga erishgan kishi bu dedi agar jihod tarz bo'lgan vaqtida yana u bosqich bu bosqich yana u amal bu amalni bir qilib olinib kelgan bir ish bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishiga islom keltirib oqidan jihod qil demaydida albatta demaydi birodarlar ha sen musulmon bo'lding endi sen islom keltirding endi sen qaytib ketgin qaytib ketib iqro degan oyatni boshlab amal qilgan bir zamon ilm tahsil qilgin bir zamon namozlarni o'qib pul deb zakitni berib o'tyapti o'shalarni orvitib өтеп, e, kelib jihod qil deydi birodarlar ajibo demadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihod farz bo'lgan vaqtida birodarlar jihod farz bo'lib ketgan vaqtida hali kishi bir бір sajda qilib boqmagan kishi birodarlar alloh subhanava taologa bir бір sajda qilib boqmagan kishi bir kun ro'za tutib boqmagan kishi bir vaqt namoz o'qib boqmagan kishi jihod farz bo'lgan vaqtida bu kishi mana shu yo'lni tutdi birodarlar payg'ambar sallallohu alayhi bu kishiga ana muttafaqun alayhi hadis birodarlar bu o'ylab ko'raylikki jihod farz bo'lgan vaqtida ya'ni u xiyol bu xiyolni qilishimiz biz uchun o'shiqcha bu shundoq xiyollarni shundoq fikrlarni bizni zehnimizga solgan kishilar o'zlarini tekshirib olsin allohni dinini o'zgartgan bular agar shundoq xiyolni qasddan o'tirib qo'ygan bo'lsa shunaqa fikrni allohni dinini o'zgartgan alloh subhanava taolo farz deyotgan narsani farz emas deb burmilayotgan kishilarni qatoriga kirib qoldi nazubillah Bu İslam dini bu birodarlar. Allohning dini bu. Ayni vaqtda Makka davrini o'tkazgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va shundoqla Rasulullohning atrofidagi bir turkum kishilar o'tkazgan Makka davrini. Hamma odam o'tkazmagan-ku. Bo'pti, o'tkazilmi deyli. Ma'qula Makka davrini beshimizni o'tkazili, o'tkazmasak bo'lmaydi deyli ma'qula shunday fikr bo'yicha. O'ylab boqaylik birodarlar, Makka davrini beshini o'tkazib, necha yillab da'vat qilib, Dəvət səbəbimiz turumluq yetib 20 il, 30 ildən yaxın bir günü azlab baxmağa qardaşlarımız hazır həm turumuz yetib tutdu birodarlar. Bizim əmirimiz bolğan Həsən Məsud rahimehullah həm neçə il dəvət ilə bulub, neçə il dəvət ilə şuğullanıb, dəvət usuluna uçurab, turmulağı neçə qətim kirib, neçə qətim kirib zulmə uçurab, neçə qətim kirib axır bu yerə hicrət qılıb cihadqa muradılar. Maqula Məkkə dövrünü 5-in 5-imizin ötküzlü desək həm şu buradarlarımız ötküz bolğan Məkkə dövrünü 5-idən. Hər bir adamın Məkkə dövrünü 5-də ötküzü şərtmi? Şey Yo'q, hargiz unday emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davri ham unday bo'lgan emas, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning izidan biz jihad farz bo'lgan yerdan boshlaymiz biz inshaalloh jihadni. O'ylab tafakkur qilib qo'yaylik, birodarlar. Agar bizning holimiz mushu holatda bo'lib, ya'ni diniy holatimiz mushu holatda bo'lib, kufrlar ham mushu holatda musulmonlarning zimini besib olgan mushu holatda eğer agar agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizning oramizda hozirgi kunda mushu kunda bu qolgan olsa makka davrini besh yil o'tkazamikin yoki jihod boshlamidi birodarlar mana o'ylab boqaylik birodarlar biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni izidan boramiz biz dinning egisi biz biz dinning muhofizachilari biz deyotgan e, rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vorislari biz deyotgan mo'lini ham yaxshi o'ylab boqsa bo'ladi buni shu gaplarda rostchilmikan bular agar shu gaplarda rostchil bo'lsa tafakkur qilib o'ylab boqsinki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozirgi zamonda hozirgi davrimizda mushu o'rnimizda ya'ni mushu joyimizda mushu bizning holatimiz mushu mantiqimizda bo'lib qolgan bo'lsa qaysi ish bilan mashg'ul bo'ladi kitob yozib ilm o'tib o'ltiramdi moltab zakot olib o'ltiramdi va yoki u davrni bu davrni beshimizni o'tkazaylik bo'ldi kabr beshimizni dassavasin kallamizga chiqaversin deb o'ltiramdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam tafakkur qo'ydi insof bilan o'ylab boqaylik birodarlar buni Beyhəqi rivayət qan bir hədisdə həm sözləb ki, bu hədisdə Beyhəqi rivayət qan ki, birodarlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir türk sahabalar bilan cihadğa ketiyotqan ekan. Yolda bir arabi kishi sahabalarga uchrab qoldi ekan. Nəyə mağdıq? Cihadğa mağdıq. Yəni Allahın Rəsulu bilan biz cihadğa mağdıq dedi. Hə, cihad qısamızla bir anəsə erişə alamsınlar. Erişimiz. u kishiga bu oddiy bir arab kishi bo'lgandan keyin ha bu dinni ustun qilish uchun qilamiz bu jihodni shay topib kelsak jannatga kiramiz u bu undoq bundoq chuqur fikrlarni tushuntirishniki vaqt ham bermaydi u o'rinda u kishi ham tushunamasligi mumkin bir oddiy bir kishi saroliq u sahobalar shunday dedi oddiy qilib ha erishimiz jihatsa g'animat olamiz g'animat oramizda taqsim qilindi dedida ha shundaqmi ha unda osmanmi ketay dedi u kishi da birlik etti. Elsi cihat meydanı var buradırlar. Hiç neresini oylamaydı bu kişi. Fikir onun için çonkur hem emez. Cihat periz boğan aynen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar ile cihat kitvatkan bir halet bu. Aşında bir halet kep kalsa cihat insanın üstü periz eyni bulunur. Bir iki ketti bu adam. Ertesiye cihat girip şehit buldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin beşir kep kararıp durdu. Tebessüm kılıp kararıp durdu. Kararıp durdu derhal yüzünü bir tarafa yoruldu. Sahabalar təəccübünü sordiki, ya Rasulullah, siz bu kişinin beşidi şundaq təbəssüm bilən bir, şundaq məslikiniz gəb qarab durub, dərhal yüzünüzü bu yakıya aldınız. Neymi səbəbdən şundaq qıldınız bu işini? Dəbdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şundaq dəb cevab bəzi sahabalara. Mən bu kişiyə Allah subhanahu wa ta'ala'nın qılan ihsanıdın, shundoq masligim kelib qarab turibdim qarab turibdim uning ro'rini engin bo'lgan juftlari mana hozir uni beshiq tushdi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday xabar berdi birodarlar oddiygina bir kishi Dindin u şu məlumat yok, U şu dindin məlumat yok. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir cihad getdi. şehit oldu. Allah subhanahu wa taala onu öz fəzlindən, öz rəhmətindən ihsan qıldı buralarına. Şunçilik addi. Şunçilik addi. Kabir beşimizin deset desep durupdu buralarına. Kabir beşimizin deset desep durupdu. Allah subhanahu wa taaladan ecir ümid qilib, şu kafirning Allah'ın düşmanları ekanligini bilib, şu kafir qarış tutsa, qarış tutsa Allah subhanava taoloni ajr beradiganligini o'ylab turib o'zi yolg'iz bo'lsa ham qarshi chiqsin shay bo'lib ketsa alloh subhanava taolo o'z fazlini berdi hayot qolsa g'animatlarga erishadi allohni dini ustun bo'ladi bu din mana shunday oddiy birodarlar shunchalik oddiy alayda o'ylanib buningga alayda bir davrlar beshimizni o'tkazsak yaxshi deb turamiz qandoq undaq mundaq degan xiyollarni qilish bu, bu yaxshi emas bu shuni keskin qilib aytib qo'yaylikki birodarlar mana bugungi kun bugungi kun jihodning kuni bu jihodning kuni bu men islom diniki erkakman men g'ururim bor deydigan kishi bo'lsa o'zini dinni qo'g'disin payg'ambarning izzatini qo'g'disin o'zining izzatini qo'g'disin mol mulkini qo'g'disin qandoq qo'g'disin u g'olib bo'lsa g'ozi bo'ladi shahid bo'lsa o'ltirilsa shahid bo'ladi inshaalloh ikkilanib o'ltiradigan kun emas bugungi kun shu fikrlarni o'tirib qo'ygan shundoq xiyollarni shundoq fikrlarni e, birodarlarning turkistondagi shu qarindoshlarimizni o'tirsiga tashlagan kishilar ham ogoh bo'lib qo'ysinki agar u dindor kishilar bo'lsa dinni yaxshiroq takror takror o'qib hadislarni takror takror o'qib oyatlarni takror takror o'qib tushunib olsin u xato tushunib qolibdi u kishi subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la astag'firuka va atubu ilayk jazakumullohu aziz qarindoshlar diqqatinglar islomiy she'rdi bo'lsin жахат парыз болмай ма және залым кәпір жеріңді басса бас үстіңде қамшы ойнатса апай қарындастарыңның жаулығын жырса жахат парыз болмай ма және кітап сүннет қорланса әр күн еркіндік құрмет қылынса басқын ыңыраса дін үшін зұлым ұшыраған жахат парыз болмай ма және түзіп саған тіз қатар заңын алуан жасақ салса ол мәл'ун ат есектей істесең әр күн жахат парыз болмай ма және исламмен өспесе перзентің коммунист болып дінді білмесе және раббым алла демесе жахат парыз болмай ма және бұзы қаршылық тарқалса әр жер намыс ұят қылынса жексен ойын сауықта ойнаса шайтан жахат парыз болмай ма және мешіттерге лозунка асып түрлі низам заңдарын басып ақиқатты сөйлеуге болмаса нәсіп жахат парыз болмай және имам сөйлеп мұндарда құтпа дәвет етсе шер күпірге ақиқатты сөйлеген толса түрмеге жахат парыз болмай ма және кісілік оқуғы қорғалып айуан Бұнша зұлым көрмес еш қашан, қан толғанда толғанда жахат барыз болмай ма және туыт тішектеп түсірсе сақал дейсің бе ей еркек менде не амал зұлымға ұшырағандар титіресе дір дір жахат барыз болмай ма және құрбан болды көптеген жандар бөбектерде қалмады аман еркіндік құрмет ол биік арман жахат барыз болмай ма және зұлымы асып күйдірсе құран үстікке толса көк аспан құл қылынса құрметті мұсылман жахат парыз болмай ма және бұл зұлымды көтермей иман хабарсыз қалмай ей халқым оян көз жас түгіп ақса енді қан жахат парыз болмай ма және әзіз қарындашлар диққатыңлар жангахтан келген салам хатты болсын أمي لا تحزني أمي لا Mehribon ona, qadrlik dada, biz yiroqdan nazar silib his qilgan bu haqiqatlarni qarindoshlarimizning ko'pinchisi his qilib yetaliganmidi? Har qitim o'zining qilchilik insoniy hurmati va fikri erkinligi yo'q, hatto menish turishlarigacha shu kofir hukumatga bo'ysunib yashab ularning atalmish yaxshi siyosatlarini maqtab yurayotgan ma'naviyati ozg'un ro'yi tushkunlikka to'lgan men erkakman deb maysiga mushlab yurgan erlarni o'ylig'inimda bu zaminlardagi hatto o'z jonlarini olqonlarga ilib qo'yib narisida ushoq bollarni agashtirib hech qanday pasport va yo'l xiti yo'q imkon ostida o'zi yolg'iz bir Allohga tavakkul qilib jihad zaminlariga kelgan yagona Allohning o'ziga cho'qin bir chiqish yo'li berganligiga shaksiz ishongan holda o'z amaliyati bilan jihadning hozirgi zamondagi farz ayinligini tasdiq qilgan va uni o'z hayotida ijro qilayotgan Мушу зымынларда бізлер тартқаны тәң тартып, жахат хызметі үшін тәң күш чықырыватқан, нұрғылыған, жасаретлік, шижаетлік, қыз аял хәмшірлерім көз алдымда намаян болуды. Мекрибан ана, қадірлік тада, farzandiga chidash haqiqatanmi qiyin lekin shuninga ishonamanki agar man zolimlarning zulmlariga tog'utlarning tajovuzlariga bo'yin egib bicharalarcha omon yo'q deb qarab turg'unimda yoki nurg'unlagan kishilarga o'xshash charpaylar kabi yeyish uxlash nasl qoldirishning g'amida o'tib ketganimda jinim onam manga bergan oq ustini halol bilarmidi dadam manga o'rgatgan mardlik mardonalik haqqoniy bo'lish erkaklarcha g'urur vijdon va o'z e'tiqodida mustahkam turishlar aslida ishlatishga tegishli o'rin mushi emasmidi mehribon ona qadrlik dada kurash qilmoqcha erkinlik haqiqiy odimiylik qaytib kelmaydi ziminda allohning qonuni hokim bo'lmoqcha bu odimiylik ham mangu o'z izzatini topolmaydi mehribon ona qadrli dada biz bu yerda topgan izzat va quvvatni va turli qiyinchiliklarga bardoshlik berib o'zimizni unutgan holatda ummatning g'imini ko'rsatayotgan tirishchanliklarimizni shundoqla Allohning katta fazli rahmatlari soyasida ro'yi ozodlik va burush tuyg'usi ichida his qilgan haqiqiy odimiylik va faqat yakka Allohga qulchilik qilishning lazzatini magarki dunyoning har qaysi joylarida Alloh uchun o'zini otgan mujohidlardan o'zga kishi butun hayoti bo'yi anglasa ham his qilolmaydi. Tashqi kafirlarga qul bo'lib yashayotganlar hayotning qisqig'ini lahsida bo'lsa ham bu xil ro'yi izzatni his qilib boqsa har qitim vatanda bizlarga ko'rish ham nisib bo'lmagan avtomatni ko'tirib jangi mong'inimda oldi bilan ulug' ollohdan ko'p duo qilib shuni so'rayman ey olloh yakki yigona qudrati tangdossiz bandalarga marhamatlik bo'lgan ollohim sanga cheksiz hamdu sanolar bo'lsin senden şunu ötünüp soraymen ki ata ana kavim qerindoshlarımga rahmet qilgin ularni mag'firat qilgin ularni haqiqiy erkinlikka islomiy hayatta yitekligin. kofirlarga qarshi bizlarga yordam bergin agar shahidlik maqomiga erishsam qiyomat kuni ota onamga ham şefaat qilish ruxsati bergin ota onalarimiz xuddi bizlarga kichikimizni tarbiya qilgandek sanmi ularni tarbiya qilgin avlodlarimiz ichidan o'zingga itoat qiladigan ilohlikda seni yakka yegona deb biladigan va sening rahmatingga erishishga loyiq bo'lgan kishilarni chiqargin ilohlikda seni yakka yegona deb biladigan va sening rahmatingga erishishga loyiq bo'lgan kishilarni chiqargin va bizlarni taqvodorlarning peshvolaridan qilgin ota onamga dunyoda ham oxiratda ham baxt saodat xotirjamlik barakat salomatlik ato qilg'in ularni ham bizni ham kufrdan shirkdan riyodan munofiqlikdan va qalbimizni zarracha bo'lsa ham nifoqdan saqlag'in ularni va bizni hayotining har bir tiniqini olamlarning parvardigori Alloh uchun sarf qila oladigan kishilardan qilib bergin. Ey merhamati cheksiz Alloh, sening san sanoqsiz ne'matlaringga noil bo'lsak ham biz sening rahmatingdan behojat emasmiz ey qudrat sohibi bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilgin ota onalarimizga va bizga savrni ne'mat qilib bergin va bizni yaxshilar qatorida qabzruh qilgin amin mehribon ona qadrli dada beshimizga har musibat kelsa ham va bu musibatlarning hammasi yig'ilgan taqdirda ham Bütün musulmonlarning bishiq kelgan musibatlar va talon tarajlar oldida bu hech nima emas. Mehribon ona, qadrlik dada, o'g'linglarga bo'lgan mehr muhabbatinglar hargizmi sizlarni va bizni yaratgan va sizlarga ashu o'g'linglarni ne'mat qilib bergan yakka Allohdan va uning suyimlik rasuliga bo'lgan muhabbatdan ishib ketmasin. Mehribon ona, qadrlik dada allohga cheksiz hamdlarni aytinglar alloh subhanahu va taolo o'zining bu buyuk ibodati uchun ozg'inlikda tenirqab yurgan nurg'unlagan kishilar ichidan sizlarning o'g'linglarni tanladi allohga cheksiz madiylar bo'lsinki agar men hayotliqimda bosgan har bir qadamlarim bilan allohga ibodat qilayotganimda agar sizlar sabr qilgan va biz hammamiz allohning igdorchiligimiz biz hammamiz Alloh tarafga qaytquchilarmiz degan holatda bo'lsanglar, shaksizki mening ibodatlarim ham sizlarga yozilib turadi. Agar shahid bo'lganimda bo'lsa, inshaalloh qiyomat kuni g'am qayg'udan va qo'rqinishdan amin holatda bo'lasizlar. Mikriban ona, qadrli dada, xuddi Ibrohim alayhisalom o'zining birdan bir o'g'lini, o'zining eng yaxshi ko'rgan yurak porisini Alloh uchun ikkilanmay qurbonlik qilishga rozi bo'lgan, faqat olamlarning Parvardigori Alloh uchun deb niyatini xolis qilgan kabi men ham sizlardan meni Alloh yolda otishinglarni, shundaqla o'g'lim mening Alloh uchun bergan qurbonligim inshaalloh qiyomat kuni bu qurbonligim badiliga Allah bana tamam cahan ehlinin göz aldı da heslet haslab qaytirib beradi man buningga roziman deyalaydigan haqiqiy mo'minlardan bo'lishinglarni ollohdan duo qilib so'rayman biz sizlarni albatta jihodga amr qilish va mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz toki sizlarning ichinglardan ollohning yo'lida jihod qilg'uvchilarni va jihodning mushaqqatlariga chidashliq berguchilarni bilganga sirlaringlardan voqif bo'lganga qadar Mihriban ana, kadirlik dada, imtihan meydanıga okşaş, bu dünya hayatı da her bir kişi şeriat ehkamlarına teklif kılışı bilen çokum sınılıdı. Mihriban ana, kadirlik dada, dünyadaki azgını nefs kayışlarımızga ergişiş bilen ne dünyadın, ne ahiretten nesibisi bulmagan kişilerden bunu kılıştın. Rabbim Allah özü asırsın. Allah sizlerden nemini kaydırıp algan bulsa? u narsani ilgari ham sizlarga o'zi bergandir u faqat vaqtliqla sizlarga omonat qo'yilgan xolos qilgan savdolardan xushal bo'linglar faqat alloh o'zi sizlarga vaqt omonat bergan farzandinglardan foydalanib bu cheklik dunyo hayotinglarda ayrılışta sabr qilish va onun duo qilish kılış bedlige osmon zamin zemin jannatni cennetli situasılar. İnşallah. shubisizki Allah müminlerden ularının canlarını, mallarını ularga cennetini berip setip aldı. Kılgan bu sodanlardan hoşal bulunlar. Bu zor muvaffakiyattır. Hadis Kudüs'te Allah öz peygamberinin tili bilen şundak dedi. Eğer ben dünyada bendenden en yakışık gördüğün adamını ilip geçsem, ondan o sabır kılsa, kıyamet günü onu cennet bilen mükafatlayman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün özünü Allah yolda cihatka ataş, dünya ve onundaki barlık nerselerden yakşıdır. Bir kişinin cennetteki kançının orundaki cayı dünya ve onundaki nerselerden yakşıdır. Bir bendinin Allah yolunda ettikini ve keşke cihatka yol ilişi dünya ve onundaki nerselerden yakşıdır. Demek Allah yolunda bir gün cihat kılış Alloh va Allohning rizoliqiga yetkazganligi tufayli dunyo va uningdagi narsadan yaxshi deyilmoqda. Mehribon ona, qadrli dada, mendan rozi bo'linglar. Agar bizning mangulik xoshallikqa, baxt saodatga eng muhimi olamlarning parvardigori Allohning yaxshi ko'rishiga erishishimiz va shu sababdan jannatlarda xoshal xo'ram jam bo'lishimiz sizlarni xoshal qilsa, menga rozilik beringlar. Şununla katli işinemen ki rozi razı bulduğun Men Allah'ı iman keltirgici deb davo qildigan har bir mu'min ham albatta rozi bo'lg'usi rasululloh alloh Taala o'z yo'lda cihatga chiqqan kishi uchun kepildir degan. Demak, Allah o'zi kepilligimga o'tding deb va'da bergan bizlar uchun g'am qilmanglar, ansirmanglar. Biz ansirashga, g'am qilishga va qayg'urishga emas, balki sizlar va sizlar kabi ota onalarning biz va biz kabi mujohid o'g'il qizlaringlar uchun xolis duolarda bo'lishinglarga va nijotlik yo'li uchun ko'plab mujohidlarni yetishtirib chiqarib berishinglarga muhtoj oxirida din uchun o'zining yurak porlarini qurbon qilayotgan mehribon ona qadrli dodilarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh بهوان أو ركون أمي أمي لست أرضى بدموع في العيون بدموع في العيون كهنالك بقلب أثقلات النائبات فأرى طيفك حولي سطعا كالنيران لست أخشى من زمان فالبداية Aziz qarindoshlar, tövəndə diqqətinizlər ailə tərbiyəsi haqqındakı dərsdə bolsun. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي ayol va qiz bola chaqalarimiz oldidagi mas'uliyatimiz. yuqorqi oyati karima va hadis shariflarining ko'rsatmasiga asosan biz ayollarimiz va o'g'il qiz farzandlarimiz oldida g'oyat zo'r mas'uliyatchanlikka ega. Buning uchun ularni har taraflama tarbiyalab, ustimizdagi javobgarlik burchimizni ado qilish intayin muhim ham katta va bak qiyin majburiyat chunki ayollar yoritilishda tug'ma mijozi yumshoq moyilchanligi kuchlik jamiyatning ta'siriga tez uchraydigan xarakterga ega bo'libmi ularning go'zallikka intilish tuyg'usi ularda eng yuqori o'rinda turadi bu sababdan bugungi kundagi ayollar go'zallik yo'lida vosita tanlab turmay ajoyib nejiz kashfiyotlarni ixtiro qildi chakini zibu zinnat va ustibosh g'arib va yiroq sharqcha axloq va madaniyat qarshini go'zallikning simvoli qilib tikladi. Millatimizning o'ziga xos an'anaviy go'zal axloq, urf-odat va tarbiya usullarini tashlab, o'zlarining haqiqiy go'zalligi uning haya va numusni julolanib chaqnab turganligini va haya bilan numus o'zlarining eng qadrlik, eng go'zal bizligi ekanligini unutdi. Shu sabablik bugungi kunda ularga ega chiqib ruhini, xarakterini dini prinsip va milliy tush bilan yetildirib, qalbiga Allohdan qo'rqish tuyg'usini silib, adab-axloq, insof tavfiq, sharmi hayoning inson hayotidagi qimmat mohiyatini qoyil qilarlik tunutish biz ata-analarga düşkən ilahi məcburiyyət və insanlıq burcumuz. Onların xiffət numusunu və şərim hayasını İslami təlim tərbiyə libası ilə orab durmasa, tezlə özgürüb əcnəbi və gayri rəsmiyyət, hər xil yat örf-adət və şəkilvazlıq bəygisiga düşüb, özünün milli qiyafətini, dinli ənənəvi əxlaqını hatto chin ayollarga xos insonlik qimmatini saqlab qololmaydi shuning uchun islomiyat bizga qiz ayollarimizga axloqiy tarbiya berib islomiy muhit ta'siri ostida o'stirishimizni topilab bizni ularga mas'ul qilgan bu haqda janobi alloh mundoq deydi erlar ayollarning homilaridir niso surasi 34 to'rtinchi oyatning bir qismi imom buxoriy va muslimda rivoyat qilingan bir hadisda ahli avlodlarimizdan javobgarlikqa tortilganligimiz haqida payg'ambar alayhissalom mundoq degan arlar o'z oilasidagi ahli avlodlardan va qo'l ostidagi kishilardan mas'ullikqa tortiladi mazkur oyatda zikr qilingan homillaridir degan iboraning ma'nosi erning ayolga bilmaganini bildirish yaxshilikka yetaklash yomon ishdan to'sish, to'g'ri yo'l ko'rsatish deganlikdan iborat. Ayollarning iffat umusi saqlashi, sharm hayosini ajnabiy yomon ko'zlardan qo'g'dishi, doim adab va tartibni o'ziga yor qilishi, vafo va sadoqat bilan oilasiga kuyinishi, ro'yi o'yg'oq, imoni erkak erlarning xarakterdagi kundashlik tuyg'usiga hurmat qilishi qatorliq axloqiy o'lcham va mizonlar odatda ijtimoiy jamiyatning boshlanish nuqtasi bo'lgan muhabbatlik, inoq va gullanib ronaq topgan oila qurilmasining asosliq sababchisi ekanligida hech shak yo'q. Shu sabablik islomiyat bu masalaga alohida ahamiyat berib, ayollarning o'zlarini adab axloq farzisi bilan uyatliq yerlarini yepib, iffat nomusini saqlashga buyurgan. Qur'on Karimda bu haqda mundaq deyiladi: "Ey Muhammad, mu'minlarga aytqinki, namehremlerge tikilip qarmısın, evretlerini yapsın, taşkı zinnetlerden başka zinnetlerini aşkarlamışsın. Leçekleri bilen kökreklerini yapsın. Taşkı zinnetleri yani işki kuli ve yüzünün başka zinnetlerini erlerden, atılırdan, ya kıyın atılırdan, ya oğullardan, ya erlerinin oğullardan, ya öz kıyırındaşlarından, ya kıyırındaşlarının oğullarından, ya hamshirlarning o'g'illaridan ya dindosh ayollardan ya qo'l ostidagi cho'rlardan ya xotinlarga ehtiyoji yo'q cho'rlardan ya'ni qeri daldush bo'lganlikdan jinsiy shahvati yo'qlardan ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin ey mo'minlar baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Nur surasi 31-oyat. وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن فألحاني له سكن فألحاني الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود Aziz qərindaşlar, tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz istədikə yeniliklər. Bu həftədə Mücahid Buradırımız Seyful İslamdan oğul fərzəndi dünyağı göz açdı. Rabbimiz Alloh birodarimizning farzandini mujohidlar sebidan o'rin oldiganlardan qilsin. Mujahid birodarimiz Abdurashidning shaklanma mujahid va Shan ana o'g'lingni nomli yangi nashidasining surat filmi ishlanib tarqitildi. على وجه السنين وعلى جباه المجرمين أنا جنود المسلمين أنا جنود المسلمين من مثلنا في الكون من من مثلنا في الكون من لن نستذل ولن Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'oni dinning izzati. Xalqaro va rayon xabarlari. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Rossiya bexatarlik ministerligi mushu juma kuni Shtumtot harakatga o'tib, 170 nafar chatallikni o'z ichiga olgan, 300 nafar namoz o'qiyotgan musulmonni qo'lga olgan va dinga oid barliq kitob materiallarini musodir qilgan. Россия дайырларының мәзгүр қылмеші Москва мұсымаларының мәсітлерге қарта үшінші тачауыз жылықы болып, бұ арқылық рос кафырлары келер қары қарыдыңыздыке қышлық олимпик тәнәркет еғінінің бейхәтерлікігі тәйірлік қылышының мәсет қылған. o'zining arzimas dunyoviy maqsadlarini bahona qilib musulmonlarga zahar xandiriki qilayotgan bu kommunist kofirlarning bishini yeydigan kunlar inshaalloh uzoqqa qolmadi alloh asirlikka tushib qolgan shu musulmon qarindoshlarimizga o'zi nijotlik bersin amin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'onistondagi tolibon mujohidlari kabuldagi yuqori sud mahkamasini nishonga ilib keng ko'lamli hujum qo'zg'agan bu hujumda 8 odam o'lib, o'nlarcha odam yaralangan. Mazkur yuqori sud mahkamasi Afg'onistondagi eng mustahkam qo'g'diladigan rayonda bo'lib, Amerika elchixonasiga 200 metr keladi. yana mazkur sot mahkamasiga yaqin joyda cho'ng portlash yuz bergan mujohidlarning ma'lumot berishicha Taliban mujohidlari mazkur portlashdan ikki kun ilgari amerika tajovuzchilarining cho'ng bazasi bor bo'lgan kabul xalqaro aerodromiga fidoilik hujum qilib borgan natijada nurg'un kofir murtatlar o'lib bir qancha aeroplonni ko'ydirib o'tgan bu amaliyotni Taliban mujohidlari o'z ustiga olgan robbimiz olloh din uchun jinini fido qilgan hamda allohning jamolini ko'rishga oldirgan bu fidoyi birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin kofir murtadlar o'lganlarning sonini yushirgan bo'lsa-mo, har qitimliq jang amaliyoti shuni isbotlaydiki va bizmi buningga jazm qila olamizki bu qitimmi o'lgan va yaralanganlarning soni oz emas ularning hayotlariga alloh o'z kifoya qilsin internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha sharqi turkistonning xotan viloyati keriya noisi shanba bozorliq partkomning ilgirki sekretari Lorong vazifa o'tgan 7 yil davomida Yezidiki 17 Uyg'ur musulmonni bevosita o'zi urib yorlandirib, ikki nafarni meyib qilgan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Lorong ismli bu razil Xitoy sekatarlik mazgilida o'zi bevosita urgan 17 odamdan sir yana nurg'un odamlarni boshqa g'ovchilarni ishqi silib urdirgan. Бо тажауызчы Қытайның зиян кәшіліккегі ұқчырғалар әріз қылмақчы болғанда езі малиясыдың 5 мүн 50 мүн ивәнгі пұл ажыртып, ularning ig'izini besiq turgan ammo bu kofir tarafdan meyib qilinganlardan ma'lum bir shaxs qul bilan ig'izini tuvoqlash chorasiga ko'nmagan natijada atalmish avtonom rayonlik partikom nizom tekshirish komiteti yaqinda loroning ustidan tekshirish elib berish natijasida mazkur xitoyning o'n yetti uyg'ur musulmonni urib yorlandirish voqeasini xizmat jarayonida sodir qilganligini nazarda tutib uningga faqat shanba bozoridan yo'tkib o'tish jazosi bergan yo'tkigandimi noilik diniy ishlar idorasining partikom sekretarligiga o'stirib yo'tkigan musulmonlarimiz aslida tajovuzchi kofirlarni tuniy olgan bo'lsa edi o'n yetti kishi tayoq yemay bu badbaxt xitoy bir dehqonning katminida o'lgan bo'ladi alloh yordorlarga shifo bersin kofirlardan tayoq yeyishni deb ularning ozg'ini nijis puliga aldangan shu musulmonlarni to'g'riga yetaklaydigan ve ularni qutqizadigan mujohidlarimizni Allah ko'plab chiqarib versin. Amin. internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha xitoyning Dongwen shahridagi bir zavodda 160 xitoy ishchi tomoqdan zaharlanib, bir ayol xitoy o'lgan qolganlari jiddiy qutqizishdigan mazkur zavodning ishchilari 10 iyun tushdan keyin ishchi surish va qo'rsqa og'rish qatorliq qaramsizlikka duch kelgan osmonda uchadigan yerda mongdigan barcha narsalar uning ovlash nishoni bo'lgan bu to'ymas kofirlarni rabbimiz Alloh har xil yo'llar bilan taltuk halak qilg'usi internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha ichki mong'oliya bayanor shahri urugvay alayida bayroq tashviqot bo'limining e'lon qilgan xabarida chig'ayyan guruhi o'ranchi koni tumirkinning kenining uchinchi nomerli kenini qizish rayonida qon gumirilib tushib ikki odam o'lgan alloh kofirlarning jazosini dunyo va oxiratda bersin internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha falastinlik ayollar askariy ta'lim tarbiya ilishga boshladi Palestinda ayollarning qurol yaroqlarini ko'tarib yurishi davlatning tuzumiga zid bir ish bo'lsa-mu, yaqinqi mazgillarda ayollar Isroiliya yahudlarining tajovuziga qarshi turish uchun qurol yaroq ta'limi olishqa va uni sirtlarda ko'tarib yurishga boshladi. Askariy ta'lim olayotgan Falastinlik Masira ismli bir ayol muxbirlarga bergan ma'lumotida o'zining bir qo'rsaq qarindishining Isroiliya yahudlari tomonidan shahid qilinganligini aytgandan keyin mundaq degan: "Falastin zimini muborak zimin. bu muqaddas zaminni din dushmanlaridan muhofaza qilish uchun ham askariy ta'lim olishim zarur Men hozir falastinlik mujohidlar safida qurol yaroq ishlatishni o'rganyapman bir kunlik ma'lum vaqtlarimda uy ishlarini qilsam yana ma'lum soatlarda qurol ishlatish ta'limi olish uchun uydan chiqaman u qiz yana so'zining davomida biz qiz ayollarning qurol yaroq ko'tirib yurishi va askariy ta'lim tarbiya olishidan mahrum qo'yadigan davlatning bu qoidalarini yo'q qilishga tirishmoqdamiz Mening g'oyam Alloh yo'lida jihad qilish va shahid bo'lganlarning qisosini yelish. Falastinning bir g'irich yerini bo'lsa-mo, tajovuzchi Isroiliya yahudlardan qaytarilish uchun o'z majburiyatimni ado qilish dedi. Musulmon qiz ayollar emas, balki erkaklarmi o'z izzatini qo'g'day olmayotgan bugünkidek kunda Rabbimiz Alloh bizni mushundaq jasur, haqiqatparvar qiz ayollarimizdan ayirmasin. Ularning niyatiga yarasha qilgan amallariga o'z rozi bo'lgidek ajr mukofot bersin. Mujahid qarindoshlarimizning ma'lumot berishicha, jamoatimiz mujahidlari Ansari mujohidlar bilan birlikda Afg'onistonda kofir murtadlarga qarshi pistirma hujumi olib borgan. Natijada 17 murtad askar o'lgan. Allohu akbar. Internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha, murtad Asad hukumatı murtadlarga qarshi jihad qilayotgan mujohidlar va xalqlarga ximiylik qurol ishlatgan. Masalan, сарын зәһәрлек gazi işiltiş аркылы муҗахидларны бастырмакчы булган. Раббимиз Аллаһ муртад кафирларның суйкастын бәрбат кылгысы, муҗахидларны өзі асыргысы. İnşallah. Mücahit kardeşlerimizin malumat verişçe, cemaatimiz mücahitleri Ensar mücahitlerle birlikda Afganistan'da kafir murtadlarga qarshi mina amaliyoti olib bargan. Natijada kafir murtadlardan bo'lib 11 ölüp, 3'ü yaralangan. Allah mücahitlerimizin cihadıga bereket versin. Muhacir ensarlarının oturusunu tehimi yakışlat versin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha murtad asad askarlarining 150 nafari mujohidlar tarafidan halok qilindi mufakkiratul Islom to'rining xabar qilishicha aktiv faoliyatlarda bo'lib o'tgan murtad asad askarlari juma kuni damashq xalqaro aerodromiga yaqin yerda mujohidlar tomonidan planlangan pistirma hujumiga uchrab 150 nafar o'lgan ularning ichida Iran milliy ozodlik armiyasi bilan hizbulloh partiyasining askarlari bor ekan murtad asad hukumatı Eron hukumatı va Livan Hizbulloh partiyasi ahli sunna va jamoa musulmonlarga qarshi maydonga chiqqan Shia kofirlardan tashkillangan guruhlar bo'lib, ahli sunna va jamoa ulamolarining qarashida ular kofirlardir. Rabbimiz Alloh ularning halokatini tizlasin. Mujohidlarimizga o'z yordam bersin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha liviya alayida qismi 15 iyun bengazdagi mujohidlarning hujumiga uchrab natijada 3 murtad askar o'lgan Бенгази navbatdagi murtad hukumatga qarshi amaliyot eng ko'p elib beriladigan joylarning biri bo'lib, bir yil ichida bu joydagi g'arb allarining elchixonasi nurg'un qatim mujohidlarning hujumi uchurgan. Alloh din uchun qurbonlik bergan qarindoshlarimizning shahodatini qabul qilsin. Amin. Kafir murtadlarni halok etsin. Internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Amerikaning Louisiana shtatidagi ximiya zavodida paydo bo'lgan portlashda dastlabki ma'lumotlar xabarlarga qaraganda bir odam o'lib 30 odam yaralangan. Shtat saqchi doiralari izlash, qutqizish xizmatlarining davomlashayotganligini e'lon qildi. Doirlar portlash yuz bergan vaqtda zavodda 600 odamning ishlayotganligini eskartdi. Rabbimiz Alloh kofirlarning jazosini shundoq bergisi. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Filistinda taxminan 60 odamni elib mangan bir paroxod suvga cho'kib ketib, bir odam o'lgan. Allah kafirlarga g'azabda qattiq zotdir. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Iroqning bir necha yerda mashina fidoilik amaliyoti elib berilgan. Davlatning o'tira va janubiy qismlariga elib berilgan Qod, Azariya, Mahmudiya, Nasiriya Husol va Basira qatorliq shaharlarda qilingan mashina fidoyilik amaliyotida Iroq murtad hukumatining e'lon qilishicha 20 dan oshiq hukumat xodimi o'lgan. Bu sanning amaliyotda undan ko'p ishkanligi barcha mujohidlarga aydin. Rabbimiz Alloh mujohidlarimizning shahodatini qabul qilsin. Murtadlarning dunyo oxiratdagi jazosini ziyoda qilsin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, yaqinda Iran Shia hukumatida zungtung almashqandan keyin hukumat taraf Suriya murtad hasad hukumatiga yana botil Shia aqidasiga yordam berish uchun 4000 askarni Suriya Shia askarlari bilan bir saf tuturib ahli sunni va jamoa mujohidlariga qarshi jangga o'tgan. O'zlarining buzuq aqidasi bilan musulmon dunyosiga baloyi ofat bo'layotgan musulmonlik davosi qilayotgan bu shiya kofirlarni Alloh dunyo va oxiratda sharmanda qilsin aziz radio anglovchi qarindoshlar bizning torbat adresimiz siddiqlar chekit com ya'ni www chekit s i d d I, Q, L, A, R, Kum. Bu haftalik anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik anglitishimizda ko'rishguncha Rabbimiz Allohdan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz. Ishlarimizning unumli davomlashishi uchun solih duoda bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. notlar köklaydi tamchi saqini Bağıdı ezdilip Resul izidin Bu cihat karvini uzak manzili sabrdir lazimi har bir safarda notlar köklaydi tamchi saqini Kel dostum bitirgin izzet şefiye Müstehkem sert bulup Allah yüreğini Bu cihat bakidir ta ki يرش الجهل شلون نموني كم dostum kıydığın ıslah çiftliğe Müstehkem sen bulup Allah yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cehenni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Onu da Kur'an'ı